Egunon Gusti, Gusti hoy, bienvenidas, bienvenidos un día más a Kaisho Berriozar, el magazine de actualidad de Berriozar y Ratia. Como siempre estáis escuchando el 100.8 de FM o eguzkiplaza.net. como cada día, para hoy hemos preparado un programa de lo más eh, interesante. Hoy hablaremos eh, de deportes de Eric Irolak, eh, más concretamente hablando, y es que este mismo domingo comienzan los Juegos Deportivos de Navarra en la modalidad de Eric Irolak. Para hablarnos de todo ello, tendremos a uno de nuestros compañeros de Aurrera Betty, a Oyer Izcorbe, que es también miembro del equipo de Eric Irolak de Berriozar, y nos hablará de la competición que comienza este mismo domingo. Pero además de todo eso, también tendremos toda la actualidad Berrio de la mano de nuestros dos boletines. Por una parte, nuestro boletín informativo en euskera, Berrión Albisteac, y por otra, después de la entrevista, el boletín en castellano Berrión Noticias. Ya en la recta final, en la segunda parte de nuestro programa, hablaremos de Internet, de redes sociales y eh, demás eh, cuestiones interesantes que encontrará o que ha encontrado ya nuestro compañero Jaime en eh, Internet. Y ya por último, como cada jueves, hablaremos de música. Pues bien, este es el menú previsto para hoy, esperamos que os guste. Nosotros comenzamos ya, son las 9 y 4 minutos de la mañana y esto es Kaisho Berriozar. otxailak hogeita bat ditun gaurko honetan, osteguna da eta hau berrion on albistegia duzue, berrio zarirretiaren albiste emankizuna. Iñaki lerinen estradizioa aipagai izanen dugu, lehenik eta behin gure albisten errepaso honetan, atzo arriatxaldean kulturgunearen atarian elkarretaratzea egin zuten erriko irurogei bat lagunek, Londresen preso dagoen berrio zartarriaren estradizioaren aurka protesta egiteko. Ezkera bertzalearen bozera male bat baten arabera, egungo egoeran militanteaen atxiloketak are mingarriagoak dira. Bake sendo eta iraungarria eraikitzeko ezkera bertzaleak alegin guzia egiten ari dela, baina estatua errepresioaren bidetartez, egungo egoera baldintzatu nahian dabilela salatu zuten. Lerinen Espainiaratzea aztertzeko epaiketa atzo hasi zen, baina Londresko Westminsterreko gorteak iragarri zuen apirilera arte ez duela ezagutzera emanen epaia. Informazio gehiago jasoa ala berriuzari irretian edo eguzki plaza net webgunean eskainiko dizuegu Eta hain zuzen Euskal Presoen alde lanean diarduen kolektibo nagusia errira da. Ba, plataforma honek berriozarko kulturgune hautatu du bere batzarra egiteko. Itzordua gaur bertan izanen da arratsaldeko zazpietan. zazpietan. Eta gaur ere ardo eta kroketa ekologikoen dastatzea eginen da Kirol Tabernan. Nafarroako nekazal produkzio ekologikoaren kontseiluak ekia dendak eta Kirol Tabernak ekimen interesgarria antolatu dute gaur arratsalderako ardo eta kroketa ekologikoen dastatzea antolatu dute. Hala, bi euroren truke bezeroek azpea ardotegiko lau ardo eta beste horrien beste kroketa dastatzeko aukera izanen dute arratsaleko sortzietatik aurrera Kiroldegiko Tabernan. ecológico... aren ekologikoaren kontseiluko de den Angela Zabaltzak gaurko itzorduaren nondik norakoak azaldu zizkigun. Eh, yo creo que es una, iniciativa que me imagino que iremos eh, siguiendo en meses sucesivos y bueno, pues es una manera de acercar los alimentos ecológicos, eh, que los conozcan porque hay más de mil alimentos certificados en Navarra. Pues tenemos croquetas, tenemos aceite, el grupo mayor eh, son las bodegas, concretamente en esta ocasión va a ser Bodegas Aspea del eh, que tiene unos vinos estupendos y la verdad que un moscatel maravilloso, vencedor en muchos certámenes, eh, este oloroso que tiene y que hoy vamos a degustar. Y es una forma pues de ir acercando poco a poco a la, al consumidor navarro, bueno, pues estos alimentos ecológicos. Eta kiroldegitik aur eskolara joanen gara orain, hemendik gutxira zabalduko baita bertan izena emateko epea. Martxoaren batetik ama bostera bitartean zabalik egonen da, berriozarko udalaren aur eskolan izena emateko epe hori argibide gehiago jasona izanez gero, edota eskabide horriak hartzeko berriozarko udaletxeko atondora jo behar duzue, kale berri kaleko zazpigarrien zenbakian, goizeko sortzi terdietatik amaika terdietara. Udalaren web horrian ere laster izan izanen da eh, aukera hori ba, eskuragai eta baita 0 amabi telefono zenbakian ere. Eta ostira lonetarako beste itzordu bat, berriozar films eh, elkarteak, beste film bat eh, emanen du, el antes que el diablo sepa que has muerto pelikula, e, eh, lonetan bihar eskaineko dute, arriatxaleko zortzi terdietatik aurrera kulturgunean, proiektzioaren ostean tarte bat zabalduko dute, pelikulari buruz solasteko, eta zizkamizkak ere izanen dira bertan jateko eta edateko. Bada gure albistegiarekin jarraitzeko, ba kiosko digitala zabalduko dugu segituan eta beti bezala berria egunkaria hartuta eginen dugu edo hasiko dugu gure errepasoa. E, berria egunkarian e, aurrera jarraitzen dute egunkaria itxi zutenetik 10 urtera egiten ari diren erreportaje sortarekin eta hauxe gaurko titular nagusia kamis eta urdinak 10 urte geroago. Baina gaurkotasunari ere jarra jarraitzen dio berria egunkariak eta ondoko buru nagusia irakur dezakegu. Nazioarteko egiaztatzaileek diote bere biziko garrantzia duela eragileek orain pausoak ematea bakegintzaz ari da nazioarteko egiaztatze batzordea Euskal Herrian delako berriz ere eta pausoak eskatu dizkiete bai gobernuei alderdi politikoei eta baita etari ere. E, horrez gain badira beste albiste garrantzitsu batzuk foru gobernuak gobernuak ez du berri aztertuko irrati lizentzien banaketa eta horrek esan nahi du ba bertan bera utzi duela Euskal Herria irratiaren erreklamazioa eta bukatzeko hausen abarmentzen du berria egunkariak epaileek justizia independente eta kalitatezkoa eskatu dute. diario de noticias hartuko dugu oraingo honetan eta hauxe da ba, egunkari horretako lerreburu nagusia kan auziaz hitz egiteko parlamentura joatea ukatu du Miguel Santzek eta ondoan Miguel Santzen beraren hitzak nitaz ahaztu zaitezte e, beste kontuen artean e, ba, hauxe Luizi handi batek subitzako landa eremuak eta bideak zuntxitu ditu eta beste maila batean e, erreportaje e, bitxi bat zen zenbait gaixoren senideak ospitaletako sukaldetara jeitsi dira herrietako janariarekin menu berriak eskatzera bukatzeko, hausen nabarmentzen du uarteko berri paperak. Parlamentuak sakondu eginen du gaurde debatean eta langabeziaren balizko irtenbideetan. bideetan. gara egunkaria hartuko dugu eskuartean orain eta hause irakur dezakegu nazioarteko egiaztatze batzordeak etaren alderdien eta agintarien pausuak eskatu ditu amaiera ordenatua lortzeko eta gara egunkarian ba, egunkariaren itxieraren amargarren urte urrena ere ba, gogoan dute ondoko lerro buruarekin erantzukizunak eskatu ditu egunkariak berriz gerta ez dadila lakuak e, hain zuzen ere ba, berriozarko bizila lagun baten berri ere ematen du garak Joseba Lerin estraditatzeko epaiketa hasia da Westminsterren eta e, ikastolen kontuak ere badakartza zazpiak batek hogeita malau mila euro eman dizkio tuterako ikastolari. Azken lerro buru bat ere nabarmendu dezakegu. Aralar nabaik azalpenak eskatu dizkio Miguel Sanzi kan hauziaren kontura. Gure errepasoarekin amaitzeko diario de Navarran hartuko dugu eta hauxe da gai nagusia Kordobilako berri paperean langabezia ostegun honetako gai nagusia foru parlamentuan eta nola ez ba, ba UPNren baitako ikamikak eta liskarriak aipatzen dituzte Barzinak hots egin dio Katalani akordioa lortzeko edo beintzat saiakera egiteko esan berko genuke ikusi beharko zertan gelditzen den eh, hori ere eta tutera tuterara doa diario de Navarra bere urrengo lerro tuterako proiektu hombre erakundeak laguntza eskatu du bere zerbitzua eskaintzen jarraitu izateko. Bukatzeko greba kontuak Iberiako sindikatuek mehatxu egindute aste santuan lanuzte gehiago eginen dituztela. Eta gure albistegiaren azken e, txampan, gure kiosko digitalaren ostean eguraldiaz e, mintzatuko gara. Une honetan, bost graduko temperatura dugu berrio zarrien, goiza fresko esnatu zaigu, badirudi termometroek gora eginen dutela apur bat eh, bederen, bederatzi gradura iritsi arte. Zeruei dago kionez, eh, orain bertan eh, nahiko polit, goizean goiz oskarbi, baina lainoak estutzen hasiko dira berehala eta arratsalderako euria botalezake. Tira ba, hausia izan da dena, gaurko albistegiari dagokionez informazio gehiago datozen orduetan berriozari irratiaren sintonian edo ordu oro interneten eguzkiplaza.neten. Berriozar irratia en el 100.8 de FM. Ratia, en un punto sorti. yourself, my man, you'll never be what is in your heart. Weep, little lion man, you're not as brave as you were at the start. Rate yourself and rake yourself, take all the courage you have left. And waste it on fixing all the problems that you made in your own head. But it was not your fault but mine and it was your heart on the line. I really fucked it up this time, didn't I, my dear? Didn't I, my? yourself, my man. You know that you have seen this all before. Tremble, little lion man, you'll never settle any of your scores. Your grace is wasted in your face, your boldness stands alone among the wreck. Now learn from your mother, or I'll spend your days biting your own neck. But it was not your fault, but mine, and it was your heart on the line. I really fucked it up this time deny, my dear. But it was not your fault, but mine. eta goizeko ordu hauetan, eh, ba, gure lankide Jaime agurtzeko ordua iritsi zaigu. Jaime, egunon? Egunon, Jon, eh, kaixo berriozar. Eta gaur, iaia ia, etorri zarete, eskutik helduta ia gonbidatua eta zuzeu, beraz, esaiguzun hor daukagun gaur hemen eh, kaixo berriozar e, magazinean. Beno, ni oikoa den bezala eskolatik etorri nahi, <laughs> eta e, ondoan dudana ere eskolatik dator, baina beste eskola batekoa da herri kiroletako eskole, eskole, eskoletako edo ardura duna dugu gaur gurean e, oso ezaguna lankidea baita etxontakoa e, aurrera beti e, irratsaioaren e, esataria oier aizkorbe egunon noier Egun bai, bikote. Eta gaur e, gombiatu zaitugu magazinera, goizeko magazin ontara, hain zuzen ere, igande honetan, e, zera, e, Nafarroko jola jolasak antola, bueno, antolatu, antolatzen dira urtero, eta igande honetan e, berriozarri dagokio antolatzea, berriozarko kiroldegian izanen dira jolasoiek, eta pixkat honen inguruan solasteko gombiatu zaitugu, pixkat, e, bueno, e, esan, e, aldia da antolatzen dela, iaz ere izan du zineten hemen? Bai, e, Nafarrako kirol jolasak duela uste dut e, herrikirol mailan hogeita bi garren edizioa dela, eta e, berriozarko taldeak duela amazazpi urte ez baina izokertzen aterazuen lehenengo aldiz taldea. Urtero urtero ez da berriozarren altoratu, baina bueno, urte gehienetan bai e, jardunaldi bat herrira ekartzen saiatzen gara. Ona garelako bueno, ona garelako eta beti e, eh, gau, kontuan hartu behar ditugu amar eta masei urteko aurrez hitz egiten ari garela eta etxean ere parte hartzea zure publikoaren aurrean pues, ilusioa egiten duela. Honetaz guztietaz gero zolazteko okire izanen dugu, guazen pixka bat itxegitera eskolaz, e, duzuen eskola, zenbat, zenbat gazte, Ze, izan behar nuen ume, zenbat gazte, gazte daude gazte, horretan. Ba, osotara berrogei aur daude, e, amabost bat e, kimu maian, txiki txikenak, amaika, eta amabi urte artean, beste amabi e, aur maian, e, infantiletan, e, amairu eta amalau urte bitartean, eta gero ja morroskoenak beste amalau bat, e, hori amabost amasei urte bitartean. Benetan, e, eskola ondia, pizkat elikatzeko etorkizuna mhm. eh, ederra, ez? Bai, hori, behar beharrezkoa da. E, egia da, errikirol munduan zaila dela ezerezetik e, haundien talde batean sartzea, eta bueno, oraingo taldea ikusten baldin baduzu, horko gehienak e, Berriozarko kirol eskolatik e, pasa Eta in zuzen ere arrobia lantze horrek ekarri ditu fruituak, ez? Bai, bai ekarri ditu, ekarri ditu. Ekarri ditu bai e, arrobi mailan, hor mailan eta gero gurekin edo gu pasagarenean e, goi mailara horrek ere karri ditu bere bere arrobia, bere fruituak. Hmm. Asko eh, herri kirolak beti, bueno, ba, ikusi izan dituzte mm, bere alderdi folklorikotik eta ez dute ikusten menetan hor eh, kriston eh, entrenamendua dago eta dagoela eta txiki txikitatik behar beharrezkoa dela ere, ba hor segitzea aburu belarri, ezta? Bai, saiatzen garena da eh, askotan esan duzun bezala herri kirola folklore moduan hartua izan da eta guk saiatzen garena da beste kirol eskola bat bezala pues, e, egitea, ez? Mm bere entrenamenduak, beroketa saioak, e, eh, luzak eta saioak, e, futbol eskola, e, eskola edo beste kirol baten moduan e, erabiltzen dugu gukerri kirola. Mm -hmm. Zenbatean behin entrenatzen dute, bueno, suposatzen dut adinaren arabera izanen dela ere, edo? Bai, e, txiki txikienak astean behin entrenatzen dute ostiraletan eta gero ja pixka bat adina e, gora joan ahala, pues, astean bitan entrenatzen dute. Bueno, ez dago, ez dago bat bat ere gaizki eta zenolako maila daukagu, orain bai, esaiguzu, kontaiguzu. <laughs> e, eh, <laughs> txapelketa hasi aurretik zaila da esatea, nahiko zaila gainera. Zeren... Bai, bai, ez duk ikusten dituzu, ez? Bai, bai, bai nik, nik, nik eh, berriozarkoak dituen mailak e, badakit, eta maila bueno, batez ere aurretan eta kadetetan, pues esperantza un jarrita ditugu. Beste Baina, talden maia. Hori da, hori eh. da ikusi behar dena. <laughs> Ez, eh, esan bezala, kategoria bakoitzak bi urteko aurrak sartzen ditu, eta orduan agian eh, aurrek urtean ongi egon den talde bat, talde erdia edo gehiago pasatzen da urrengo kategoriara eta ja e, maila pixkat da edo alderantziz e, eh, aurrek urtean lehenengo urtekoak ziren karo, urtean maia berdinean jarraitzen dute eta ja gorputza batez ere adin horretan gorputza hartzen da urte batean eta hori ikusi behar da beste taldeak nola, nola dauden. Eta handiek, ze, ze prestaketa mailan e, ari zarete orain, e, eh, udaberria uda berria dator, azten dira berriro jaialdiak eta txapelketak eta eta hor, bueno, hor badago sosaguna dugun sokatira taldea, baina e, e, horrez gain e, hasiak dira ja, arpana, arpanan bikoteak prestatzen, e, txapelketetarako, nola, nola soka bai, sokatira, momentu denboraldia ja hiru la ordenak daitezke pasa direla Nafarrako txapelketa pasatzen, Euskadiko laukoa, Euskadiko zortzikoa ere eta orain Nafarrako lau bider laukoa gelditzen da. E, esperantza politxa jarrita ditugu txapelketa horretan ere, joan den urtean txapela lortu genuen eta urten talde berdintxu bat atera nahi dugu, Eta gero esan bezala, pues ja, udaran e, eh, azten dira gainotzeko errikirol jaialdiak, e, eh, arpanlariak, e, eh, sakulariak zakulariak, eta, bueno, arpanlariak bai denboraldia luzatu egiten dutela, orain pasaden astean hasi ziren ja nik entrenatzen, pixkanaka, pixkanaka martxa hartu beharko duke, eta, eta gainontzekoak, pues, e, dik, aste santua pasa arte, apirilaren erdir arte orduan izanen da martxa hartuko dutenean. Igande, ontako erronka, erronkari erraparatuko diogo orain, nina oier, e, ze, ze taldeak etorriko dira? Beno, ba, e, osotara ideia bat egiteko, eunda berrogeita mara aurrek e, eh, parte hartuko dute gaurko, osea, e, gandeko jaialdean. Beraz, e, bai, bai. <laughs> kopuru handia da. Azke, askotan ez atun jo baina ez ez. Ia, eunda berrogeita eunda irurogei aurtartean ibiliko dira. Eta, pues, eh, betelutik, e, sakanatik, bai, etxarritik, arbizu eta baita altxasutik ere etorriko dira. Larraintzarko, bueno, ultzamaldeko taldeak ere etorriko dira. Eta baita e, e, basaburuatik, basaburua mm. bastanetik, berriozarkoekin batera. Hmm. Oso ongi. Ja, ez, da, gutxi, egun da berri ikustea ere, suposatzen dut, e, gurasoak ere joaten baldin badira, eh, <laughs> bete-bete egonen dela, ez? Eh, berri, berri beti frontoia beti izan dugu bai, hmm. bai, bai. Bai, hmm. bueno. Eta zer izanen da? Itzordua aipatuko dugu? Ja, ja, amaiketatik aurrera, amaiketan mm hasten da txapelketa, E, batez ere txiki txikienak ikusteko puntual jamar da, zeren e, txiki txikienetan bi kombinadan alditzen dira, kombinadan lanean, eta gero haundiena kombinadan eta baita sokatiran ere. Puntual hasten da, beraz e, eh, puntualitate askatzen dugu ere joango den publikoari. <laughs> Kombina ipatuzu, e, eh, sokatira ere bai, e, zehazki zer egingo dute? Ba, txiki txikienak, esan bezala proba kombinatuan aritzen dira, loko biltzen, txingetan, zakulasterketa eta korrika. Horrekin mm. egiten da kombinadatxo bat. Gero, e, ertainetan, infantiletan eta kadetetan, trontza gehitzen zaio modali kalitate hoiei kombinadaren barrean eta gero handienek ere sokatira egiten dute beste txapelketa moduan. Hmm. Osongi, eta suposatzen dut, e, eh, okerrez baldimanago igande honetakoa dela lehenengo saioa, baina gero bai, bai saioa, e, saioak jarraituko du, beste urrengo eh, igandetan, Hori da. Arte, bai. non egin behar, dan, egin behar dire urrengo astetako saioak osotara bost jardunaldi taz e, hori osatzen da txapelketa, lehenengo hemen berriozarren egingo dugu igande honetan, ondoren betelu, eh, txarri, altxasu eta larraintzarrera joan barko gara, E, txiki txikienek e, liga sistema erabiltzen dute hasieran eta gero final bat, lau honenak pasatzen dira finalera, ertainetan ere berdina gertatzen da, e, zazpi talde daudelako eta finalean bakarrik lau parte hartzen dutelako, eta kadetetan lau talde daude, beraz, liga sistema erabiliko dute bos jardunaldietan. Hmm. E, niri, e, bueno, orain entzuten ari nahi zen horrekin guziarekin, eta lehen aipatu dituzun entrenamendu oiekin guziekin ere, jo, zalantza bat sortzen zait, nondik ateatzen duzu denbora, gero aurrera beti programa, <laughs> aurrera beti saioa hemen berriozari irriatian egiteko. <laughs> bueno, pues eh, neretako entrenamendu entrenamenduetara joatea ez da ez dite zer suposatzen gustora egiten dudan zerbait da, eta irratian gero eta gustorago egia esan pixka tarraroa egiten zait orain zuek goizez. neri bai eta zuek neri galderak egitea azkenengo urte terdian nik izan naiz galderak egin nituena baina bueno eh, oso gustora irratian bai bueno, prestaketan beti prestatu behar dira gauzak eguk eh, beti oso zorrotz prestatzen ditugu programa hauek baita oierrek eta kinik noski eh, aurrera betiko <laughs> programa baina bueno pixka pertsolaria garela ere aitortu berran gaude bai noiz bainka ere tokatzen zaigu improvisatzea eta bueno gero eta hoeta egiten dugu los uste dut. Bai, baina bai. ala ere aurrera beti bezalako programa batek badu bere bere prestaketan dia, musika, sekzio ezberdinak, egon bidatuak, eta bueno, badira milaka gauza, eta bueno, guzi guzia ez duzuzuk egiten, baina baina lanaren zati handi bat, bai, ez? Bueno, bai, eh, gauza asko azkenean, astero-astero ez dira errepikatzen, baina bueno, sistematikoak dira, e, musika kontu ez gorka arduratzen da, hori berari uzten diogu. <laughs> Eta gero, bueno, zaien agian, pues hori, elkarrizketa glotzea da eta eta olakoak egitea. E, aurrera betiren parte handi bat ere, gurekin lan egiten duten, klubek egiten dute, haiek bidaltzen dizkigute maitzak eta eta haien gabe ezin ezkoa izango litzateke programa egitea. Hmm, et... Berrogeita amar... Al, e, eh, mar saio egin dituz dagoeneko, bueno, eta maika, maika, maika, maika, maika, maika, iragartzen genuen aurreko astean, ezta. Eh, bueno, eta aurrera, Mm, aurrera betik aurrera jarritzeko asmoarekin eta autoarekin mm, benetan gerota saio politiagoa e, eh, pensatzen dugu ez ditugu datuak ere e, jarraituko dutela zuri esaten dizute zerbait eh, zure ingurukoek eta bueno bai bai entzun zaio bo erratian <laughs> bai esaten diate eta batez ere nik uste askotan zuk elkarrizketa bat egitera ditzen dituzunean ez dute programa ezagut ezagutzen, orain geroz eta gehiago, baina batez ere lehenengo urtean ez zuten programa ezagutzen, eta ona etorri eta elkarrizketa egin ondoren, pues ja eh, programa entzuteko <laughs> hori bidea ireki diegu. Guri, guri alderantzizkoa gertatzen zitzaiguna, eh, elkarrizketatu baten bati esan ona etorri bartzuela bederatzietan, eta pentsatzen zuen aurrera betira joan bartzuela ba, gaueko bederatzietan, hori hori gertatu izan zaigu <laughs> inoiz, eta horiek, bueno, nik uste neurri ematen duela saioaren agriakastari buruz, ez? Dena den, berrogeita maika saio, e, berrogeita maika saio betetzea ere e, zaila da, eta berri osar bezalako herri batek kirol mailan ematen du, ez? Eta niri, agri egiten zitzaidan, baina baina bai, e, bete duzue, bete dituzue, eta eta astero-astero ez berdin, ba, ez? materiala badagola. Bai, badago, eta guk ere askotan harritu izan gara, e, pues, hombre, taldea hundien dutenak edo men berriozarren e, lan egiten duten klubak ezagutzen ditugulako, baina badago jende pila bat agian e, kirol ezberniak egiten dituena eta men berriozarren ere bizi dela, berriozarko bizi lagunak direla eta guk asko ez genituen ezagutzen eta programa honen ostean pues, eh, jende asko ezagutu dugu bai. Mhm. Este arrogu askotan ere guri gertatzen zaigu, ez? Mhm. Berriozar herriak aitortu beharra dago aktivitate mailan, kultur mailan eh, eta bueno, arlo ezberdinetan oso herri bizia dela eta kirol mailan ere noski hori nabaritzen da. Oier, e, eh, lengoari bueltatuz, horregatik e, e, zera, e, karri zaitugu aurko magazinera, baina zingen nuen, e, utxi <laughs> aurrera betikoa aipatu gabe, sartu gabe, auto, etxe ontako autopropaganda ere egin dago, e, asko nabaritu zaigu seguru aski, baina berdin dio, ja, entzun dute, <laughs> eta <laughs> eh, bueno, presa udete, igandeko ari behira, elurra iragarri dute, elurra mara-mara egin ezkero, zegerta daiteke. Hombre, e, sakanatik e, nik uste dut eh, garbitzen duten lehenengo autobia dela, beraz, espero dugu guztia llegatu izatea mara-mara botatzen baldin badu eta errepideak oso gaizki baldin badagau daude, ba, dudari gabe... E, e, Txin beharko da. Bai, Txegin beharko da, bai. baina beteluk beteluk zaila izan dezakete. Betelutik zaila izan dezakete. Bai, eta eh, beruetetik etortzen bat badare, bai. Eta, orain arte nik ezagutzen ditudan e, urte guztietan, behin bai gertatu zela olako zerbait, baina azkenean pixat beranduago, baina erdunaldia osatu zen. Beraz, espero dugu urrengo igandean ere, jende guztia ongi aiagatzea berrezarrera, eta txapelketa polita ikusializatea. Mm Eta guztiok ongi pasatzea, oierre eskerrik asko gurean egoteagatik eh, jarraituko dugu magazinarekin eta aurren arte e, agur. Bai, besteri gabe zan mundu guztia animatzen dugula igandean eh, goizeko amaiketatik aurrera berriozarko kiroldegira hurbiltzera eta sorteon hon gazte guztiai. 21 de febrero de 2013 comenzamos eh, nuestro boletín informativo, esto es Berrión Noticias y empezamos este repaso informativo hablando de la extradición del Berrio Zartagra Iñaki Lerín. Ayer por la tarde, unas 60 personas se concentraron frente al Culturgune para protestar por la posible extradición del vecino de Berriozar, Iñaki Lerin, preso en Londres. El acto de protesta, en el acto de protesta, un miembro de la izquierda berzale aseguró que las detenciones de militantes son todavía más dolorosas en esta situación política actual y remarcó que mientras la izquierda berzale está haciendo un gran esfuerzo por lograr una paz duradera, desde el otro lado se sigue intentando condicionar la situación mediante actos represivos. Aunque el juicio de Lerin tuvo lugar ayer, la Corte de Magistrados de Westminster, si se dice así, anunció que no dará a conocer el veredicto hasta el próximo mes de abril. Y precisamente uno de los agentes que trabajan a favor de los derechos de los presos es el colectivo Errira, que celebrará su asamblea en el Culturgune. La plataforma Herrira de Berriozar ha elegido el Culturgune para organizar una asamblea a la que llaman a todos sus simpatizantes. La cita será hoy a las 7 de la tarde. Y también esta tarde tendremos una cita con los alimentos ecológicos gracias a una cata de vinos que tendrá lugar en el bar, del Polideportivo. El Consejo de la Producción de Agricultura Ecológica de Navarra junto a Equía Ecodenda y Quirol Taberna han organizado una cata de vino ecológico de las bodegas Azpea de Lumbier y de Croquetas Eco de Cocinabar. Para hoy, jueves, a las 8 de la tarde en el bar del Polideportivo. El precio de inscripción es de 2 euros y dan derecho a la degustación, de 4 vinos y 4 croquetas. Ayer tuvimos en el magazine Caixo a Ángela Zabalza, directora de, la, de promoción del, eh, del e La, le escuchamos. Eh, yo creo que es una, iniciativa que me imagino que iremos eh, siguiendo en meses sucesivos y bueno, pues es una manera de acercar los alimentos ecológicos, eh, que los conozcan porque hay más de mil alimentos certificados en Navarra. Pues tenemos croquetas, tenemos aceite, el grupo mayor son las bodegas, concretamente en esta ocasión va a ser Bodegas Aspea de Lumbier, que tiene unos vinos estupendos y la verdad que un moscatel maravilloso, vencedor en muchos certámenes. Eh, este oloroso que tiene y que hoy vamos a degustar. Y es una forma pues de ir acercando poco a poco a la, al consumidor navarro, bueno, pues estos alimentos ecológicos. Y ya mañana viernes, Berriozar Groucho Films proyectará la película Antes que el diablo sepa que has muerto. La cita cinematográfica será el viernes día 22 de febrero a las 8 y media horas de la tarde en el Culturgune como de costumbre. Tras la proyección se abrirá un espacio para comentar la película con la ayuda de un picoteo. Y para finalizar este bloque de noticias dedicadas a Berriozar, vamos a la escuela infantil, donde en breve comenzará el plazo de inscripción. El plazo para inscribirse en la escuela infantil municipal de Berriozar permanecerá abierto del 1 al 15 de marzo. Para obtener más información o recoger las hojas de inscripción hay que acudir al Ayuntamiento de Berriozar en el número 7 de la calle Caleberri de 8 y media a 11 de la mañana o a través del teléfono 012. de abrir nuestro kiosco digital, de echar un vistazo a la prensa del día. Cuéntanos, Jaime, qué dicen hoy los titulares. Empezamos este repaso con Diario de Noticias. Hoy Sanz descarta ir al Parlamento a hablar de CAN, de Caja de Ahorros de Navarra. Olvídenme, dice. Bueno, mm, una forma un poco <laughs> eh, directa y clara y contundente de decir que no quiere hablar de CAN. Igual nosotros es que queremos escuchar lo que tiene que decir de CAN. Un gran deslizamiento de tierras arrasa fincas de cultivo y caminos en Suiza. Varios familiares de pacientes bajan a la cocina con comida quemada para pedir otros menús. Estamos hablando de los hospitales de Navarra y la externalización, la famosa externalización o privatización de este servicio. El Parlamento ahonda hoy en el debate y en las posibles soluciones al desempleo. Bueno, y seguimos este repaso con el periódico Gara. La Comisión Internacional de Verificación desea pasos de ETA, de partidos y autoridades para un final ordenado. Eh, José Valerín dice, se confunden, es el, problema de coger las noticias de las agencias. Eh, se trata de Iñaki Lerín. Eh, eh, fue juzgado ayer, tuvo juicio ayer, juzgado por una solicitud de extradición. Eh, Aralar Bay pide a Sanz explicaciones por la CAN y laderas del embalse de esa históricamente inestables. Hablan de ese problema que tienen con el embalse de esa en lo que es la muga de Navarra y, y, Zaragoza, y Aragón. Y acabamos este repaso rápido y veloz repaso a la prensa digital con Diario de Navarra. El paro, tema principal este jueves del Pleno de la Cámara Foral. Barcina llama a Catalán para intentar un acuerdo. Proyección, eh, proyecto <laughs> Hombre, perdón, de Tudela pide ayuda para seguir prestando sus servicios. Los sindicatos de Iberia amenazan con, un, con más paro en Semana Santa. Tienes que ricasco Jaime por ese repaso a los titulares del día y nosotros pasamos ya a ofreceros la información meteorológica. se nota que empieza a refrescar un poquito. Las máximas para hoy ya no son las mismas que ayer. Para hoy se esperan máximas de 9 grados de temperatura y ahora mismo tenemos eh, nuestro termómetro marca 5 grados centígrados. En cuanto a los cielos, eh, durante la mañana o a primera hora de la mañana han estado despejados, aunque poco a poco se han ido formando nubes de evolución que darán pie a chubascos a lo largo de la tarde y esos chubascos ya para mañana se esperan que se conviertan en nieve.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 Sarean gure sekzioari esker eta ba, kontaiguzu jaime, eh, zer ekarri diguzun gaurkoa, zer hautatu duzun eh, interneteko kontuen artean? Beno, ba, gaur venezolako telebista, telebista batean, zurdak, e, zurda kondutaren eh, programa, izeneko programa batean, e, joan oso, bueno, arte, maian oso famatua, oso saguna den joan izan txez blogue, ubera kubatarrari buruz e, mintzatu dira e, eh, San Berra dago izango duela joani honek e, aukera kubatik irtetzeko eta e, irtetzeko izango duen e, aukera horretan aprobetsatuko du zenbait herrialdetatik pasatzeko e, hain zuzen ere kubaren kontra eta kuban dagoen sistema politikoa kritikatzeko zerarekin ez e, asmo guztiarekin mm, kejatzen dira honetan mm, kuban e, joan, joani Sánchez gain badaudela Mm, blogero gehiago, baina bakarrik ematen eh, ezagutzen dugu neska hau eta bakarrik ezagutzen dugu neska hau mm, Kubatik kanpo dauden eh, herri guztietan dauden eh, komunikabide botertxuenek honi ematen diotelako ahotsa maiz eta inoiz ez dietelako ematen besteei, hau da, e, Kuban dagoen sistema politikoaren alde mintzatzen direnei. Mm. Eta, bueno, horren inguruan, pues, kritika bat egiten duz, eta Joani Sánchez esan berra dago, mm, biktima bezala e, tratatzen da e, zenbait e, komunikabidetan e, baina Joani Sánchez esan barra dago beste batzuek e, e oso bueno, demokratiko tzat bere burua jotzen duten e, zenbat herrialdetan ez duten eskubideak duela kuban bertan eta hori ez dago gaizki azpimarratzea gaur bezalako egun, bat, e, egun batean e, betetzen dela amar urte eta egun bat egunkaria Euskaldunan egunkaria itxi zenetik, ez da? Bueno, guazen entzutera, e, zera, eh, zurda, zurda programa honetan, Venezuelako telebista horretan esan dakoaz. vamos a mostrar un videito antes de terminar con este programa que estuvo lleno de tantos altibajos narrativos. <laughs> vamos a mostrar un video porque vamos a hacer una denuncia desde ya. Y creo que tenemos la noticia por ahí. Por ahí viene Joanny Sánchez, bloguera cubana, que se ha ganado un montón de plata. Fíjense bien, cómo se fabrica un líder. Así como fabricaron a Capriles Radosky, que no sabía absolutamente de política, ni de discurso, ni a una oración con predicado, sujeto y verbo, pues esta muchacha la inflaron mediáticamente y la siguen inflando. Ella va a hacer una gira internacional desde toda Latinoamérica, pasando por España, Londres y llega a Estados Unidos. Para hablar mal de Cuba y para comparar a Cuba con Honduras, con, con el gobierno de Micheletti, diciendo que bueno, eso mismo que hace Micheletti lo hacen con las damas de blanco, que son unas señoras pagadas. Esta señora, esta señora va a estar hablando de derechos humanos en Brasil el día domingo, lunes, y nosotros vamos a mostrar un video porque no es que se cubanizó Venezuela, la oposición venezolana se cubanizó con la oposición cubana y tienen las mismas tendencias y se ganan premios supuestamente el Ortega y Gasset, que por ejemplo a Gabriel García Márquez les costó ganárselo 13 años después de haberse ganado el premio Nobel y ella se la ganó en 6 meses. Vamos a ver el video de Giovanni Sánchez y ya regresamos con Zurda Conducta. hace No siente vergüenza al hacerlo porque ni siquiera quiere saber si es verdad o mentira lo que dice, pero igual usa Internet para tratar de desacreditar al gobierno cubano. La última de las mentiras de la blog mercenaria guarda relación directa con la muerte del ciudadano cubano Juan Wilfredo Soto García. Giovanni, junto a otro grupo de contrarrevolucionarios, pujaron por convertir la pancreatitis de Soto García en un asesinato político. yoani quiso venderle al mundo una justificación cada detención policial sin el menor uso de la fuerza en una golpiza mortal. Hizo de una persona sancionada a dos años de privación de libertad por delito común un disidente político víctima de larga condena. La cibermercenaria goza de los privilegios de vivir en Cuba y tener una libertad de expresión consagrada en la Constitución. Joanny habla de un hecho que no existió sin intentar siquiera una mínima confirmación. ¿De qué periodismo habla? bien mal a la Escuela de Periodismo Ciudadano a la que asistió. Un elemental muestra de periodismo, al menos consecuente, hubiese sido también hablar de las opiniones de familiares y médicos que atendieron a Juan Wilfredo Soto en el Hospital Provincial de Santa Clara. Ellos estaban ahí diciendo que mi tío lo habían matado, que lo habían asesinado. Que eso es mentira todo lo que dicen ellos. Primero que todo, que respetar respetado el sentimiento de la familia. Nosotros estamos dolidos con todo esto. Era un momento de debilidad para la familia, toda la familia estaba sufriendo. ¿No debería Giovanni por lo menos confesar sus mentiras y pedir excusas a la familia cuyo duelo no respetó? Ioannis anda a la casa de pretextos para denigrar a Cuba y a falta de estos los fabrica. Les vende a las transnacionales de la información una novela de una Cuba de violencia y represión. ¿Por qué lo hace? sin lugar a dudas miente por dinero. Son las mentiras en USD de una cibermercenaria. es la primera vez que la multipremiada bloguera se dedica a mentir. Se ha convertido en una práctica cotidiana. Hace algún tiempo habló también de que la secuestraron y de una golpiza. Los medios extranjeros se hicieron eco inmediatamente de la gran noticia. Joanny saldría delante de las cámaras de CNN con muleta, todo encorvada, muy adolorida, pero lo que no mostraron las cámaras fue ni un solo moretón o marcas. El propio corresponsal de la BBC en Cuba, Fernando rasberg señalaría en su entrevista a la cibermercenaria después de los hechos que no fue testigo de un solo moretón. ¿Sabrá Giovanni Sánchez que en Cuba jamás ha habido impunidad? ¿Cuál será la próxima mentira de Giovanni? Habrá que mirarle la nariz bien de cerca. Bueno, Va a estar por aquí, por América Latina. Paseando. Paseando. Pues, gastándose las lucas que le dieron. Hablando de derechos humanos. Por supuesto. Y ustedes van a ver a la oposición venezolana. Vuelta loca. Pidiendo por Joanny, que vuelva Joanny a Venezuela a defender los derechos humanos. Beno, eta zergatik jarri dugu audio hau? Pues, eh, jarri dugu, seguru aski, Joani Sanchezi buruz hitz egiten dutenean e, datozen egunetan, eh, ez gainantzeko ja e, medio guztietan, ongi itxen gogutelako emakume honi buruz, eta emakume honen inguruko iritsi ezberdinak egon daitezke, baina gutxienez euki ezagun tartetxo bat, aire freskoa, <laughs> eta kontrako iritsiak ere entzuteko aukera. como cada jueves vamos a pasar a la sección musical, a esa recomendación eh, musical que hacemos para finalizar el programa y hoy nos vamos a ir a un grupo un tanto inclasificable porque mm, pulula entre el rock, lo electrónico, lo sinfónico, lo progresivo, bueno, es, es un, grupo que desde luego se sentiría muy cómodo en el programa El Desafine de nuestro compañero Acui eh, porque bueno, pues eh, picotea de, muchos estilos eh, diferentes y eh, con una premisa a priori tan, bueno, tan compleja, tan barroca, ha conseguido tener un éxito inmenso. Hablamos de Muse, una banda inglesa de, de rock en, su, en, sus comienzos eh, y sus integrantes eh, desde que se formaron en los 90 son eh, Matthew Bellamy, que es el compositor principal, la voz, el cantante y el que más gente conoce, Dominic Howard y Christopher Wolstenholm. Y bueno, pues consiguieron mucha, mucha notoriedad, sobre todo a finales de los años 90, gracias a esa mezcla entre música rock y rock progresivo mm, y música electrónica. Y la banda es conocida sobre todo por sus extravagantes shows eh, en vivo, frecuentemente eh, considerados como los mejores del mundo. Bueno, eso entre comillas, eh, ya que habría mucha discusión en, torno a esa afirmación. Pero en general son conocidos, como hemos dicho, por fusionar géneros musicales bastante dispares, como el rock progresivo, el heavy metal, la música culta, la electrónica, la sinfónica, en fin, un poquito de todo. recientemente sacaron eh, un eh, nuevo disco a la venta en el que hacían más hincapié en eh, esa mm, vertiente electrónica. El disco se llamaba The Second Law, aunque su obra más conocida sin duda es el disco Black Holes and Revelations de 2006, en el que ya se notaba bastante esa mezcla de estilos que vais a poder escuchar a continuación. Escuchamos por tanto a Muse con la canción Supermassive Black Hole. hole. hemos llegado a las 10 eh, de la mañana y nos vamos a marchar. Ya no nos queda más eh, que añadir, salvo decir que mañana volvemos. A partir... Mañana volvemos y nada, mandarles suerte a todos esos trabajadores en paro que están alrededor del Parlamento de Navarra durante la celebración de ese pleno. Eh, nos consta a través de Twitter que están recibiendo más de un porrazo porque <laughs> ya les tenían prohibido rodear el Parlamento. No sé lo que pensaban rodeando el Parlamento, pero tampoco si tenían que tener mucho miedo los que están dentro, que no les iban a hacer nada. <laughs> bueno, pues eh, tendremos seguramente muchas, eh, no, no, tendremos eh, noticias en las próximas horas con, con, este asunto. Y os, la ofreceremos las ofreceremos aquí en Berriozar y Riatia, tanto en los boletines informativos como en el magazine Berrión y en net Así que bueno, pues lo dicho, hasta mañana, a partir de las 9 de la mañana en el 100.8 de FM o en eguskiplaza.net Verás, Agur Jaime.